Impulsi rožu kronim. Katru nedēļu atklāja vienu rožu kroņa noslēpumu un lūdzies kopā ar mums par stiprām ģimenēm un bērniem. Sveicināti, radio Marija klausītāji! Ar jums kopā ir priesteris Kārlis Miķelsons un māsu kalpoņu vārdā – Esmu es, māsa Ines Ieva. Un šis ir raidījums, kurā um, mācīsimies no jauna atklāt uh, rožkroņa lūkšanu. Rožkronis veido mūsu attiecības ar Jēzu un Mariju un ļauj izlūgt žēlstības mums un visiem pāriem. Šī ir mūsu ieva tikšanās, kurai sekos 20 citas, katru otrdienu pūkstens 14.30 un katru tikšanos mēs veltīsim viena roža kroņa noslēpuma dziļākai apcerē. Mēs priecājamies no sirds, ka esat kopā ar mums, ka esat pievienojušies šim pirmajam raidījumam un varēsim iet kopīgi šo rožu kroņu ceļu. Uh, ideja tādām padziļinātām uh, rožu kroņa apcerē, meditācijām nāca no mūsu lūkšanu kopības vecāku rožu kroņas par bērniem. Uh, Um, tā ir tāda lūkšana, kurā vecāki katru dienu lūdzas vienu rožkroņa noslēpumu savu bērnu nodomā. Un šī kopiena jau pastāv septiņus gadus, un pat labam tajā lūdzas 44 ģimenes. Uh, ja jums ir interesi, jūs varat arī um, uzzināt vairāk par šo kopienu un arī mm, iesaistīties, rakstot uz e-pastu kalpones at gmail.com un tad jūs saņemsiet savu rožkroņu noslēpumu, ar kuru varēsiet lūgties par savām ģimenēm. Šajā pirmajā raidījumā mēs vēlamies nedaudz pastāstīt par rožkroņu lūkšanas būtību, un tad pievērsīsimies pašam galvenajam lūkšanā par to, kas var palīdzēt pievērst sirdi Dievam un palikt Dieva klātbūtnē lūkšanas laikā. Um, bet varbūt pirms sākam runāt, um, mums ir iespēja noklausīties Kristīnas liecību. Kristīna ir arī mūsu lūkšanu kopībā, un starp citu, uh, ja jums ir mieram tuvu izdevums janvāra mēnesim, iesakam izlasīt viņas rakstu par uh, dzīvo rožakroņa, mm, dzīvā rožakroņa dibinātāju mm, Polīnu Žarikotu. Mans ceļš uz rožakroni ir bijis diezgan lēns, uh, jo es ienācu baznīcā kā pieaudzis cilvēks, un eh, kaut arī man pret Mariju tāda principiāla iebilduma nebija, man patika, ka mājās ir viņas attēli, bet eh, es īsti nespēju lūgties šo lūgšanu citādi kā tikai kopā ar citiem kaut kādos braucienos vai sveceļojumos, un viena es šo rožkronu nelūdzos nekad jo man tas likās diezgan garlaicīgs, vienmuļš. Es nevarēju saprast, kā var vienlaikus kaut ko apdomāt un turklāt atkārtot kaut kādus vienus un tos pašus vārdus. Tas man likās mazliet bezjēdzīgi. Bet tad, eh, kad man piedzima bērni, un eh, viņi paaugās. Es dzirdēju, ka māsām kalponēm ir šī dzīvā rožu kroņa iniciatīva vecākiem. Un man šķita, ka Dievs mani aicina tai pievienoties. Turklāt tur bija tāda ļoti izdevīga noteikuma rožkroņa lūkšanai. Tur nebija jālūdzās visi rožkronis, bet tikai viena desmita katru dienu. Um, tā, jo dzīvo rožkroni dibināja Polīna Žeriko, un viņai tieši bija tā doma, ka cilvēki, kas rožkroni ikdienā nelūdzās, Viņiem var būt par daudz lūgties visu rožkroni uzreiz, un man šķiet, ka vienu desmiti taču es varēšu. Uh, Sākotnēji es tā arī lūdzos to vienu desmiti dienā. Man liekas, tas bija vismaz gadus, divus, bet tāpat laikā lūdzoties šo desmiti, es apdomāju, kas ir tas, kas mani kavē lūgties šo visu rožu kronu, kas ir tie galvenie traucēkļi. Un kā jau es teicu, es atklāju, ka manuprāt, es nevaru rožu kronu lūgties viena pati. Man vienmēr vajag citus, un es arī nespēju neko apdomāt. Uh, man patīk klausīties, kā citi lūdzās un pievienoties šai lūkšanai. Un tad es iedomājos, kas tad mani kavē lūgties tādā veidā, ja tas man ir pieņemams. Un uh, es atradu dažādus rožu kroņu podkāstus, kas man bija uh, piemēroti, un es sāku lūgties šādi, un izmēģinot rožu kroņu lūgšanu tādā veidā vairākus mēnešus. Uh, es sapratu, ka es esmu atradusi savu veidu, kā lūgties. Kopš tā laika, tas bija 23. gada 1. oktobrī, es pamēģināju, kāds būs šis lūkšos visu rožkroni, un es sapratu, ka tas man der. Tāpēc eh, cilvēkiem, kam ir grūtības ar rožu kroni, es ieteiktu saprast, kas tieši jūs kavē. Man tā bija nespēja lūgties vienatnē, kādam citam varbūt ir kaut kas cits atrast šos kavēkļus, novērst un izbaudīt rožkroņu lūkšanu. Jo rožkronis liekas, ka mēs visu laiku atkārtojam to pašu, un tā ir taisnība. Mēs atkārtojam to pašu, bet rožkroņa lūkšana mūs pārveido, un mēs neesam tie paši. Tas ir to rožkroni katru dienu lūdzās cilvēks, kas ir pilnīgi mainījies. Nu, lūk, jā, man liekas, ļoti svarīgs ir šis jautājums par to, kas man traucē e, lūgties, kas ir tas šķērslis un būt godīgam Dievu priekšā. Man šķiet, tas ir tāds ļoti svarīgs priekšnoteikums, lai mēs e, e, nu, ieietu lūkšanā, kas ir saruna ar Dievu. Man personīgi vienmēr ir mm, bijis, um, es, es rožkroni lūdzos katru dienu jau vairākus gadus, un, un tas ir mūsu kongregācijas viens no tādām mm, pamat, pamat lūkšanām. Um, un, un vienmēr es esmu aizdomājusies par to kontemplatīvu aspektu. Nu, nerad ir tāds nogrums, ka ir grūti varbūt um, atrast sevi dzirksteli, nu, atklāt Dievu caur, caur, caur šo noslēpumu. Un tajā pat laikā es apzinos arī to, ka nu, Nu, lūkšana bez, bez šīs eh, nu, dziļākas satikšanās ar Dievu varbūt nav, nav, nav tik barojoša priekš manis pašas. Un, um, Jā, kā ir teicis pāvests Pāvils VI, bez kontemplācijas rožkronis līdzinās miesai bez dzīvības ļoti spēcīgi <laughs> vārdi. Jo, Tas nedaudz līdzīgs. jo, jo, jo tomēr no personiskās pieredzes redzam, ka tas rožu kronis arī tajos brīžos, kad nesanāk kontemplācijas augstumi, tomēr ir lūkšanas skola. Bet tas vēl, jo, vēl joprojām ir šīs lūkšanas ideāls un iespēja. Un lai varētu vingrināties šajā pieeja rožkronim, kā ne tikai vārdiska lūkšana, bet arī apcere un šis sarežģītais vārds kontemplācija, <laughs> jeb klusu uzlūkošana, tad var palīdzēt kāds pāvests, kurš ļoti mīlēja rožkuņu lūkšanu, kas ir svētais pāvests Jānis Pāvils II, kurš eh, rožkroņa lūkšanai ir veltījis veselu vēstuli dokumentu 2002. Eh, gadā, un eh, arī tam mēs varam šajā raidījumā nedaudz pieskarties. Es patiesībā esmu ļoti, ļoti mm, priecīga un pateicīga, ka mēs varam mm, kopīgi meklēt, kas ir šī roža kroņa um, mm, apcere, kas ir kontemplācija, kā, kā to ie, iepazīt savā dzīvē, kā mēs varam kā mēs varam tiešām tuvoties tai rožkroņa būtībai, tam kodoliņam. <laughs> Jā, kā jau priesteris teica, šī vēstule par rožakroni arī bija ļoti nozīmīga, jo ienesa rožakronī vēl arī gaismas noslēpuma daļu. Pirms tam jaunākie klausītāji neatcerās, ka rožkronis bija tikai trīs daļas gadsimtiem ilgi, un tad uh, bija tāda milzīga revolūcija baznīcā, ka mēs sākām lūgties arī gaismas noslēpumus. Uh, Un līdz ar to dzīves rožkrons no 15 cilvēkiem pārvērtās jau par 20 cilvēku eh, kopību. Nu, varbūt tie, kas mazāk ir saskārušies ar šo rožkroņa struktūru, īsi mm, ieskicēsim, ka pirmie pieci priecīgās daļas noslēpumi stāsta par Kristus atnākšanu, nu, viņa iemiesošanos, ienākšanu mūsu vidū. Um, gaismas noslēpumi – Eh, apcer Kristus publisko darbību. No viņa kristību pieņemšanas ehm, brīža līdz pat eh, pēdējām vakariņām ar mācekļiem, kuru laikā arī tika iedibināta evaharistija. Sāpīgās daļas noslēpumus lūdzoties, mēs ehm, sekojam Jēzum viņa krusta ceļā. Un, savukārt godības daļas noslēpumi stāsta par to, ko mācekļi un arī mēs piedzīvojam pēc Jēzus augšām celšanās. Mēs arī esam šajos noslēpumos iesaistīti. Jā, un pāvests Jānis Pāvils II papildinot rožakroni ar šiem jaunajiem gaismas noslēpumiem izteica vēlēšanos. Es domāju, ka šī, šī viņa vēlēšanās ir joprojām ļoti aktuāla un dzīva. Viņš vēlējās, lai rožakroņa lūkšana mums kļūtu patiess ievads Jēzus Kristus sirds dziļumā, prieka un gaismas, sāpju un godības okeānā. Jā, nevaru noturēties, neiz, neizdarot vēsturisku atkāpi, kāpēc tieši 150 reizes, jeb kāpēc trīs noslēpumi, tāpēc, ka ir 150 psalmi un rožu kroņu lūkšana, vismaz tas, ka tiek atkārtotas vairākas reizes, es sveicinātam arī lūkšana, ir izaudzis no tiem ticīgajiem gan klosteros, gan arī ārpus klosteriem, kuri arī vēlējās līdzīgi kā mūki lūgties regulāri un, un noteiktu skaitu lūkšanu, bet nemācēja lasīt, nezināja psalmas no galvas un aizvietoja tos ar tēvs mūsu vai es sveicinātu Mariju lūkšanu. Bet atgriežoties pie rožu kroņa kontemplatīvas, jeb apceres, eh, pilnas lūkšanas formas, pāvests Jānis Pāvils II uzsver Dieva vārda klausīšanos, lasot svēto rakstu fragmentu pēc noslēpuma nosaukšanas. Citi vārdi nekad nav tik iedarbīgi kā iedvesmotais vārds. To jāklausās ar pārliecību, ka tas ir Dieva vārds, izteikts šodien un priekš manis, raksta pāvests. Jā, vēstulē par rožgroni ir arī vēl citi tādi praktiski ieteikumi. Eh, piemēram, aicinājums eh, arī palikt klusumā. Ir labi, ja pēc noslēpuma nosaukšanas un vārdu nolasīšanas kaut brīdi mēs paliekam klusā apcerē, pirms sākam lūkšanu vārdus. Un uh, ir labi arī apzināties, ka lūkšanas tēvs mūsu un esi sveicināta Marija, kas veido katru noslēpumu, ir, tām ir biblisks pamats. Tās nāk no evaņģēlija. Jēzus mācot lūkšanu aicina mācekļus lūgt tēvu ar šo vārdu aba tēvs. Savukārt lūkšana esi sveicināta Marija atkārto vismaz pirmajā tās daļā eņģeļa Gabriela vārdus un Elizabetes sveicinājumu Dieva mātei. Marijai. Centrs starp pirmo un otro daļu lūkšanā esi sveicināta Marija ir Jēzus vārds. Svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus, un kā norāda Jānis Pāvils II, brīžiem steigā lūdzoties šis centrs netiek ievērots, līdz ar to Kristus noslēpums, kas tiek kontemplēts. Taču tieši akcents, kāds tiek likts uz Jēzus vārdu un viņa noslēpumu, iezīmē rožu kroņa derīgu un auglīgu lūkšanu, saka pāvests. Mm, pāvests arī runā par to, ka lūkšanā gods lai ir tēvam uh, un dēlam un svētiem garam, mēs uh, pagodinam trīsvienīgo Dievu. Un tieši tā trīsvienības pagodināšana ir kristīgās, kristīgās uh, kontemplācijas mērķis – mēs apskatījām dažus praktiskus ieteikumus, tas ir Dieva vārds, tā ir uh, uh, Tāds īsts klusuma nedaudz, brīdis. Jā, klusuma brīdis, tad uh, arī uh, iedrošinām sevi ar to, ka tā mūs mācīs lūgties ir pats Jēzus un ar Tēvs mūsu lūkšanu un es sveicinātam arī savukārt ir uh, Eņģeļa Gabriela un Elizabetes vārdi. Un uh, tad arī atceramies, ka šai lūkšanai ir arī centrs Jēzus, kas, kā saka pāvests, padara šo lūkšanu par kristoloģisku. Proti, uh, it sevišķi tiem, kuri baidās uh, nākot arī no vides, kurā uh, netiek godināti dievmāte, kas nav pieraduši arī lūgties šo lūkšanu, kas baidās, ka pārāk uzmanība tiek novērsta no kunga Jēzus, tad atgādina, ka patiesībā kopā ar dievmāti mēs tieši nonākam pie dziļākas Kristus pazīšanas, un to mēs izsakām šajā lūkšanā arī piesaucot viņa vārdu. Man liekas, šodien tāds labs ievads ar tādiem praktiskiem norādījumiem, un turpmākajos raidījumos mēs mēģināsim iet dziļāk un dziļāk. Un kas tad ir tā kontemplācija? Uh, varbūt tikai pavisam īsi šajā šodien varam atsaukties uz uh, arī pāvesta teikto vēstulē par rožu kroni, ka viņš aicina, nu, ka kontemplācija vispirms ir kopā ar Mariju atcerēties Kristus dzīvi. Tā ir tāda mūsu aicinājums būt acu lieciniekiem, ka šie notikumi notiek no jauna, ka tie ir aktualizēti. Eh, un arī mm, vēl cits tāds aspekts ir eh, iespēja iepazīt eh, Kristu, iepazīt Kristu caur Marijas acīm, caur, caur to, kā viņa mums atklāja Kristus noslēpumu. Un, un varbūt visbeidzot, mēs nepaliekam tikai pie atcerēšanās, pie iepazīšanas, bet šī lūkšana mūs arī maina. Viņa mm, tiešām, mēs zinām, ka katra lūkšana maina cilvēku, un, un, un par to mēs, es domāju, daudz varēsim vēl domāt šajos raidījumos. Uh, varbūt tu arī pazīsti kādu, kurš ir mainījies caur lūkšanu, caur, caur rožu kroņa lūkšanu. Man šajā ziņā liels tāds paraugs bija Jānis Pāvils II, jo man šķiet, ka tiešām rožkronis tā kā burtiski vadīja viņa dzīvi no agrīnas jaunības līdz, eh, līdz, līdz pat šī lielajiem uzdevumam būt par pāvestu baznīcā. Varbūt mm, <laughs> gribās uzdot jautājumu, kas tev ir palīdzējis atklāt rožu kroni un biežāk lūgties to? Man rožkroņa lūkšanu iemācīja bērnībā kāda sieviete, pie kuras mēs ar savu ģimeni tajā brīdī dzīvojām. Un, nu, tik daudz, ka es zināju, kā viņu lūgties, bet tad jau 11 gados es atcerējos šo lūkšanu tajā <laughs> brīdī, kad man bija tāda vajadzība, kad es meklēju Dievu, kad biju arī tādā situācijā, kurā vēlējos saņemt no Dieva stiprinājumu un palīdzību, un tad rožkronis kļuva par manu lūkšanas skolu. Tad uh, tas kļuva man faktiski par ceļu, kā es sāku, uh, sāku lūgties, sāku palikt Dieva klātbūtnē, sāku savu uh, lūkšanas ceļu. Līdz ar to uh, rožkronis kopš tā laika ir uh, iespējams mana mīļākā lūkšana, kuru es eh, vienmēr esmu priecīgs, ka varu katru dienu lūgties un uh, eh, kura eh, vēl joprojām sagādā man uh, lielu stiprinājumu, lielu iepriecinājumu. Mm, paldies tev par tavu liecību. Mm, nu, šķiet, tas arī tik, tik īpaši, ka rožkronis var būt kopā ar mums visos brīžos, un tas nav kaut kas tāds ekskluzīvs, kurš kur, <laughs> nu, vajag apstākļus vai, vai noteiktu tādu nu, nu, atmosfēru, lai, lai lūgtos, bet patiesībā ar rožkroni mēs varam izdzīvot ļoti sarežģītus dzīves brīžus. Nu, un arī vecākiem tā ir tāda, man liekas, tāda steidzīgo vecāku lūkšana, ka mēs nezinu, bērnu gaidām no treniņa vai braucam uz bērnu dārzu. Mums ir tāds liecības arī par to, kā ģimene sasēdina bērnus mašīnā un tad eh, lūdzas rožkroņu noslēpumu braucot uz skolu vai bērnu dārzu un tad mašīnā esot klusums un miers. <laughs> Tāda, mm. tādas skaistas lietas, jā. Bet es domāju, tajā arī tevis teiktajā izskan tieši tas, ka, cik svarīga ir šī satikšanās ar Dievu. Un tā pati lūkšana kā, kā forma, viņa nu, ir tiešām nedzīva, ja nav tas gars, ja, <laughs> ja nav šī nu, tāda Dieva mm, pieredze. Jā, un es domāju, ka, ka tas ir laikam svarīgi. Un tāpēc šodien mēs lūksimies tikai pašu rožkroņa ievadu, ja? pašas pirmās lūkšanas. Ja? Tēvs mūsu, trīs esi sveicināta un gods lai ir tēvam. Bet um, centīsimies to piedzīvot tā, mm, ar tādu ļoti mm, apzinātu attieksmi. Um, apzināsimies to, ka, ka mēs nākam Dieva klātbūtnē, ka, ka mēs ieejam kunga mājoklī, tādā kā sanktuārijā, var teikt, um, viņu satiekam. Un, un arī kaut kur nu, lūkšana nekad nav mūsu pašu darbiņš vai mūsu pašu iniciatīva vai tikai mūsu pašu sniegums. Tas ir vienmēr tāds, gribētu teikt, nu, kopīgs projekts kopā ar Dievu. Ja mēs esam divi, mēs esam šajā lūkšanā uh, divatā. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Amen. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem – un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Es esmu sveicināta Marija, žēlistības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Es esmu sveicināta Marija, žēlastības pilnā, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam. Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Marija bezgrēka ieņemtā. Lūdz par mums, kas steidzamies pie Tevis. Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no ēles uguns, uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Paldies, mīļie draugi, ka bijāt kopā ar mums šodien, un mēs priecāsimies tikties pēc nedēļas. Kopīgi iesim tālāk šajā rožkroņa atklāšanas ceļā. Man šķiet, ka tāds svarīgs sākums ir iesācies šodien un turpināsies līdz pat Jāņiem. Un, e, es esmu pārliecināta, ka Svētais Gars mums ļaus atklāt ļoti daudz par šo lūkšanu, kas e, ir tik ļoti mīļa Dievmātei. Dievmāte ir uzticams ceļa biedrs. Viņa vēlas mūs vadīt tuvāk Jēzum, tuvāk debesu tēvam, tuvāk debesīm. Un e, mēs caur lūkšanu piedzīvojam to, ka debesis nonāk iednāk mūsu sirdī un uh, mājo mūsos, lai šī debesu valstība, lai diemātas aizbildniecību, lai tāvā arī jums nedaudz no tā debesu valstības prieka, lai jūsu, mūsu un ģimenes un visus, kurus nesam savā sirdī svētī visvarenais Dievs tēvs un dēls un svētais gars. Amen. Amen. to atvedamies šajā reizē un uh, uztikšanos jau nākamajā nedēļā. Uztikšanos! Impulsi rožu kronim. Katru nedēļu atklāja vienu rožu kroņa noslēpumu un lūdzies kopā ar mums par stiprām ģimenēm un bērniem.